Kataluniako gobernuko parte batentzat presondegia, bestentzat euroak Zer pasatzen da gure auzoan, Europaren erdian. Zer da demokrazia hori eta ze gertatuko da. Hori dugu barnatuko gaurko mintzalekuan solaskide izanen ditugu, Gilles Simeoni, Korsikako gobernuko presidenta, Gerard Honesta, Oksitaniako parlamentuko president ordea, Izaskun Bilbao, PNV-ko eurodiputatua, Eneko Andueza, Gipuzkoako sozialisten burua, Joan Ridaura, Ipar Kataluniako ANC mugimenduko arduraduna, Gorkak Nor, Bartzelonan biziden eskualdun kantaria, Miguel Jimenez, Endaian biziden katalana. Gorkak Zer gertatzen da Katalunian, zer gertatzen da Europan, joan den hilabetean, urriaren bian, mintzaleku saio juntan berian, bezperan iragantzen Kataluniako referendumaz mintzoginen mobilizazio azkarraz, naiz eta errepresio ere egoeran iraganden, beraz, hauteskunde egun hori, hilabete batez gauza hainitz gertatu da gerostik, hauteskunden onarpena Kataluniako parlamentuan, independentziaren aldarrikapena, baina horren geldiaraztea ere Puigdemont presidentak berak galdeginik negoziaketak proposatzeko, Espainiako gobernuaren erantzun hetxia, Europaren isiltasuna, ez bazen estadoen eh, eta sustengua, independentziaren aldarrikapena azkenian eta Espainiol Konstituzioaren euntaberoita ma bosgarren artikuluaren onarpena senatuan, ondorioz, Katalan gobernuaren eta parlamentuaren desegitia Madridetik. Gehiago dena, Katalan zortzi ministroen presondegiratzia eta Bruxelarat jonak ziren beste lau ministroen eta Pugdemont presidenta berarentzat euroagindua. Kataluniako parlamentuko presidenta eta mahiko kideak ere hausitegi gorenarat deituak direlarik asteuntan berian joan beharra dira. Denbora berian, hauteskundeak deitu ditu, Rajoy, Espainol gobernu buruak, Kataluniako parlamentua berriz osatzeko, eta hori abenduaren ogoita batian iraganen dira, Anartian, Europa beti estaduen alde, bainan, Belgikak bere dudak ere azaltzen hasia ditu. Gertakari frango beraz, kusten duzuen bezala, irabete batez eta hortaz mintzatzeko, eta zer gerua ere igurikatzen alden Kataluniaren ere eztabadatzeko badatzeko, eh, gurekin eh, bai eskualerian, berian diren gomitazon bait, bai Katalunean, bai eh, Korsikan ere, hor ditugu beraz, jarra honesta, oksitaniako Eh, eh, parlamentaria. Jit eh, Simeoni Korsikako gobernuko presidenta, Joan Ridaura Ipar Kataluniako ahentzeko mugimendukoa, Gorkak Nor Bartzelonatik hariko dena, Izaskun Bilbao sarri ukanen duguna ere pnv eurodiputatua, eneko handueza Gipuzkoako sozialisten burua, Mikel Jimenez ere gurekin dugu hemen estudio honetan, eta eta Pepe Aizpuru ere gurekin solaskide izanen dugu, deraz. Lehenik eh, egoera, egoera lagia dela, eta gertakari frango erran dugun bezala, e, aktualitate gori dugula beti Katalunia, eta zer nolako iardespena ote diren, gorkak nor Bartzelonatik eh, beraz, zer giro da Katalunian gauza frango gertatu dira azken hilabete untan, eta bereziki azken asteuntan. untan. Azkenengo astea izan da, duze, duze, <laughs> duze, duze, duze izan dela ez da egoera da, bueno, de momento ontan daukagu gobernuko kide geienak e, eh, madileko espetxetan, eta beste bot ministro edo zaiburu e, eh, Belgikan, eta haitzu zen ere, atzo, Belgikak naizta Espainiak e, eskatu, zera, libratzeko Belgikatik Espainiarat, Belgikako justiziak libre utzi zituen, hori karguekin eta noski, baino libre era bat libre utzi kalean, ezta. Hori e, jarraitua izan da hemengo jendearen gandik, ba, bueno, ba, oso biziki interes handiarekin eta atzo e, zer esanik ez, mm, lasaile der hartu genuen ikusiaz presidentea eta lau zaiburua kalean direla. Beraz, e, e garaipen, garaipen bat bezala sentitu genuen gure baitan. Bi, bi aldetatik, bate, eh, batez e, alde batetik e, gobernuko zati bat nolabait ere libre dugulako kalean eta libre aizuzen ere kanpaina egiteko, datorren hauteskundetan, gara izta Belgikan egon, ezta? Eta e, garaipen politikoa Espainiako justiziaren kontra, ezta? Nik ez nuke zango tensio, tensio giro batean bizera, biziketa tensio politiko nabarmen batekin, ezta? Hori da geroa beraz Bartzelonan eta Katalunian berian. Eh, gurekin dugu ere Gerarronesta. Gerarronesta beraz eh, eta Kusitan Dara, Kusitaneko beraz parlamentukoa. Eta ere beraz eh, parlamentu hortan eta asambladako bulegoko presidenta. Zer sendimena ote da Occitanian berian, hor hauzo errian? Alors, je pense qu'il y en Occitanie une bonne part d'incompréhension, puisque tout le monde sait que depuis des années, il aurait suffi que le gouvernement de Madrid donne des pans d'autonomie euh, complémentaires à la Catalogne, euh, tout simplement donner le droit, par exemple, de lever l'impôt, ce qu'ont euh, les habitants du Pays Basque, hein, en Espagne. Les Euskadi lèvent l'impôt, et pour que le problème n'existe tout simplement pas même si euh, M. Rajoy avait voulu faire valider ça par référendum, il aurait gagné très largement ce référendum. Tous les sondages disent qu'entre 70 et 80 à partir du moment où l'autonomie était restaurée et que l'égalité entre les différentes nationalités de la péninsule ibérique était respectée, il n'y aurait pas eu de problème catalan. Mais c'est bien quand on a nié au niveau du tribunal constitutionnel le statut de la Catalogne et qu'il n'y a eu aucune possibilité de négociation que le phénomène indépendantiste a augmenté. Moi, je me rappelle avant 2010, avant que le tribunal constitutionnel ne casse le statut, la diade, c'est-à-dire la fête euh, nationale catalane, c'était quelques milliers de personnes dans la rue. À partir de 2010, ça a été plus d'un million de personnes dans la rue systématiquement chaque année. Vu la situation et, cette situation qui a empiré ces dernières semaines, quel est le point de vue des Occitans Parce que bon, il y, a, quand même euh, des relations entre la, Catalogne et, et l'Occitanie. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de parler au nom de tous les Occitans. Bien évidemment, euh, la, parole est extrêmement diverse, mais c'est vrai que nous sommes euh, très liés euh, à, la Catalogne. Nous sommes déjà dans le même groupement européen de coopération territoriale. C'est d'ailleurs la Catalogne qui a la présidence en ce moment, et nous sommes dans l'incapacité de travailler puisque tous les dirigeants de ce GECT sont maintenant soit débarqués, soit en prison, euh, rend la difficulté extrême, ce qui veut dire que nos entreprises, euh, nos milieux culturels, les milieux environnementaux ne savent plus euh, comment discuter et avec quel interlocuteur. Mais de manière beaucoup plus large, il y a également une inquiétude dans la Catalogne nord, puisque vous savez qu'une partie de l'Occitanie recouvre la Catalogne nord, dans les Pyrénées orientales, et ce côté-là, on se dit, mais attendez, nous, on avait l'habitude de traverser une frontière qui n'existait plus depuis la, création de l'Europe pour travailler avec nos, cousins et frères de Catalogne Sud. Donc on est dans l'expectative la plus totale et on ne comprend pas surtout la position de, Madrid qui euh, convoque des élections et emprisonne ses opposants. Mhm. Vous comprenez que euh, pour les démocrates occitans, ça pose un sacré problème moi, j'ai été déjà observateur international le 1er octobre lors du référendum. J'ai vu, entre guillemets, la démocratie espagnole à l'œuvre quand ils ont lâché la Guardia civile sur des personnes âgées qui ont été tabassées devant moi. Donc, je suis témoin direct de ces événements absolument tragiques. Donc, que vaut une démocratie qui, euh, frappe ainsi des personnes âgées Que vaut une démocratie qui emprisonne ses opposants alors qu'elle convoque euh, des élections Et que vaut une démocratie dont un, des deux camps, c'est-à-dire le camp de Madrid, annonce déjà que quel que soit le résultat du scrutin qu'il a convoqué le 21 décembre, il ne tiendra pas compte du résultat s'il n'est pas favorable. Voilà, on a beau être occitan, basque, breton, peu importe, quand on est démocrate, on est obligé de se poser ces questions-là. Hora, beraz, Xera eh, Gonestak erraiten daukuna, Mikel Jimenez, eh, beraz, eh, zurekin ere solastatzen ginen duela hilabete bat, hor, referendum hori iragan mm delarik, eta han, direktuki zuzenki ere bizi izan duzu, Xera bezala, futxean, mm -hmm. e, eta gerostik gauzainitz gertatu dira, zuk, hemen endaian bizi zira, loturak badituzu, haremanak ere, han, familiako jendegin, edo ez, ezagunekin, han, Katalunian, mhm. nola bizi duzu hori, ze, eta ze, ze giro da, Katalunian, ze zen duzu? Bon, ba, be, pixka bate eh, ba, aurrekoa bezala esaten zuna, ba, eh, ez dakit oso ba, signifikatibo izango den eh, nire, nire esperientzia bakarrik, nire familia bakarrik daukata, eta lagun batzuk, eta bon, ba, be, nike bizitu izan dudana, izan da oso anitza, politikoki ba, nire familian eta eta nire lagunen artean ere ba, oso anitza da, egia da, ez dagoela nire familian inor ba, oso eskuin eskuin muiturrekoa edo oso eskuindarrak e, pixka bat badagoela ba hola parti sozialistako ba norbait ba eh, ez da gehiegi hitz egiten politikaz nere familian eh baino ba gazten artean eh ni sartuta ere gazteetan eh ba hitz egiten da pixka bat gehiago eta hor e, eh, sea badagoela bai e, sea independentisten aldekoak bai pixka bat podemosen e, aldekoak eta gehien bat badagoela jendea bueno ba, ematen duena, baino, osea, pixka bat e, eh, etzaiola gehiagia, xola gaia, ez? Ez baldin bada, e, ekonomikoki, eh? ez baldin bada, ba, jo, ba, gai honek, e, ba, agian ondorio ekonomikoak izaten aldituen e, niregan, e, nire familiaren nire inguru urbilaren gan, e... e Nik ikusi dudan izan dira pixkat e, iru, iru bloke horiek, eh? pixkat indiferentia direnak bakarri pentsatuta e, alde ekonomikoan, beste aldetik ba, guztiz eh, independentistak direnak eta sinisten dutena gauzaren gero beste aldetik Podemosen aldekoak pixka kontran zirenak, hasiera batean, baino ikusita espainol gobernuaren e, eh, represioak, mm ba pizka bat eh, jarrera aldatu dutena eta lerratu direna pizka bat eh, independentziaren alde, baino bereziki e, demokraziaren e, sea e, aldarrikapenetik, e, sea identitatearen aldarrikapenetik baino. Mhm. Mm. Bai, eta preseski, eh, reiten duzun bezala hor gauzak pixka bat aldatu bali madira Katalunian ego partian, iparaldian ere kontzientzia hartze bat ere agertzen da, eta funtsan joan den laru batian ere bazen manifestaldi bat Perpinanen. Eta joan ridaura Perpinaldekoa da, eta preseski, eh, hor haintzeko eh, militantea bali madira ere, segitu ditu mugimendu horiek eta galdegiten, galdegin diogu, zer sendimena den preseski ipar Katalunian beri En Catalogne Nord, euh, les sentiments d'appartenance d'une même nation que, c'est la Catalogne, ça sentit beaucoup euh, comme réponse aussi à cette répression euh, tout à fait démesurée qui est en train de pratiquer l'Espagne vers les gouvernements légitimes de, Catalogne. Catalogne. Euh, samedi, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont sorti dans la rue. d'un côté, c'était la euh, la journée, la viade de, la Catalogne Nord, le 7 novembre, donc euh, commémoration de, du euh, traité des Pyrénées qui a séparé la, la Catalogne mais ça aussi l'occasion de, montrer solidarité vers tous ces, ces arrêtés qui subissent la répression et montrer solidarité et dénoncer aussi les pratiques dictatoriales de l'Espagne vers la Catalogne. On a vu euh, au niveau de l'Europe qu'il n'y avait pas beaucoup de, soutien hein, par rapport aux, Catalans, mais que ça semble euh, changer un petit peu là maintenant. Comment vous, vous sentez ce soutien par rapport aux Catalans euh, La première chose qui me semble que, c'est clair, c'est qu'on est vraiment conscient que, les États vont se protéger entre eux, que, l'Europe, d'une politique libérale, veut pas trop de changements. Et le processus catalan, ça fait peur, ça fait peur parce que c'est la prise en main de des dessin politique d'un peuple par le peuple lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui gêne beaucoup euh, au pouvoir. Euh, par contre, euh, ce que nous, on sait aussi, c'est que c'est les soutiens des autres peuples de l'Europe, des citoyens, qui peuvent changer la donnée. pour nous, les Catalans, c'était très important, par exemple, euh, toutes les, les manifestations qu'il y a eu en Euskalaria euh, de soutien au peuple catalan, euh, spécialement la, dernière manifestation euh, le week-end dernier à Bilbao, où il y a eu entre 40 et 50 000 personnes qui ont sorti dans la rue. encore hier, il me semble que c'était à Nironia. Et on pense que, que, que c'est la mobilisation des démocrates de toute l'Europe qui vont obligé de changer les gouvernements de position et c'est sur ça que nous on a l'espoir et, et qui nous donne la force. Les, cette solidarité de peuple, c'est la tendresse du peuple, c'est ça qui nous, nous, nous permet d'être optimistes dans l'avenir de la Catalogne et du soutien international. Bai, horra beraz, Johan Ridaurak egiten zaukuna hori perpinanetik eh, mobilizazioak ere abiatu direla e, Ipar Katalunian, eta e, segitu dugu gure itzulia eta segitzen dugu funtsian Korsikara joanez, Korsikan beraz, ango gobernuko edo exekutu exekutiboko presidenta dugu Gil Simehuni, eta badu zonbait, eh, zonbait denbora, ja, eh, sustengoa diarazten dutela eh, ordeon Gil voyant justement qu'il y a tout un exécutif de la Catalogne qui a été mis en prison. quelle est votre réaction en tant que, que chef de, de l'exécutif corse ben, la réaction, je pense qu'elle est celle de, de, tous les démocrates, d'être à la fois stupéfait et consterné que de voir qu'aujourd'hui, dans un pays européen, aujourd'hui en Europe, un dirigeant politique, euh, premier plan, euh, légalement et légitimement élu, peut être non seulement destitué, mais même euh, menacé de poursuites pénales, voire d'incarcération, uniquement pour avoir organisé la consultation démocratique des citoyens. Donc je pense qu'on est vraiment dans une situation qui est à la fois ubuesque et affligeante, et je trouve véritablement euh, anormal qu'il n'y ait pas des protestations plus fortes euh, de la part euh, non seulement des, dirigeants de l'Union européenne, mais également même des, peuples de cette, Europe. Justement, comment expliques-tu cela et quel soutien vous pouvez amener depuis la Corse bah, Nous, le soutien, nous l'avons manifesté très tôt, le début de, la crise catalane. Et j'allais dire que ce n'est euh, même pas tant sur euh, le terrain du, du choix en faveur de l'indépendance ou contre l'indépendance, mais sur le terrain des principes et de la démocratie, indépendamment même de la, de la sympathie et des liens que nous pouvons avoir avec le gouvernement catalan, puisque vous savez notamment que j'avais été reçu euh, il y a un an par Carles euh, Puigdemont euh, pour discuter des relations économiques, culturelles et politiques entre la Catalogne et la Corse. donc nous avons exprimé notre solidarité. L'Assemblée de Corse a voté euh, en ce sens. Euh, de la même façon, euh, l'Assemblée des jeunes, qui est une institution consultative, a exprimé sa solidarité au gouvernement et au peuple catalan. Et puis au-delà de ça, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que la seule solution et la seule sortie dans cette crise ne peuvent être que politiques et qu'il faut remettre les partis autour de la table, y compris avec l'intermédiation de, de l'Union européenne, et dire tout simplement qu'il faut faire confiance au peuple catalan et que la démocratie doit pouvoir parler. La demokrazia eh, behar duela bere tokia, behinan, eh, bon, iduriz, eh, pixka bat, zaila da hor nola abiatu den eta e, egoera, eta nola abiatu den hauteskunde kanpaina ere, funtsean, e, Miguel, bon, baldintza horiek ez dira egia e, biziki normalak demokrazia Batiana. Ez, ez, eh, argita garbi dago, ba, ez dela demokrazia egoera bat, eh? eh hori argita garbi dago, horregatik aldarrikatu da, baldintza horietan iruditzen zaiten, ere eh? e, palean aldarrikatu behar izan dela e, de, errepublika baldintza horietan, hain zuzen ere, demokrazia baldintzarik ez dagoelago estatu espainolean. Eta, bon, be, hori, hori da fasiste, ba, estatu espainolaren e, jarrera pixka bat eta bueno ba, e, be, hori europatik ete ere de, datorren politika pixka bat e, lerro beretik datorre eh? ba, pixka bat e, ez dutela e, e, nik uste dut oso eredu txarra eman dutela e, kataluniako populuak eh? e, ba, batean e, e, zera, hartu dute ba, boterea Mm, nola baita, eh? ba, botere hartute eta oso eredu txarra da hori mm, ba, popul guztientzat, eh? eta orduan behar izan dute bortzaz e, eh, eh, ateri beren eh, alde itxusiena etxuten eh, beste beste aukerarik e, ba, e, gauza konto pasatzen direnean demokrazia gure demokrazia eh pizka bat e, faltsua <laughs> hauetan ez ba, ez, ez dagoenean populuaren erantzunarik ba, orduan jarraitzen ala aurrera ba, pizka bat antzerki hontan eh baino antzerki hontatik e, ba, kataluniako populua katera nahi izan du gainera kataluniako gobernuaren e, zea, e, sustengoarekin e, hortaz ba, beste gobernuak eta pixka bat eskuineko gobernuak parti sozialista sartuta, noski? Behar izan dute, ba, alde zera, itxusia erakutsi. E, etzen, e, ezin da onartu e, populu batek hartzea beregain bere etorkizuna. Haute horiek obiltzen ari direlata, e, eh, Prezeski, gorkak nor, eh, gorkak nori ere, galdegin diogu, Prezeski, nola ari ziren prestatzen, nolako haute diren horiek hor eh, ari direnak? Ez dira, e, normal batzuk ez, da, Be, oso, oso desberdina dira. Alata guztiz ere, independentismoak argi dauka, e, bere burua ukestu behar duela haute buetara eta gainera irabazteko, ez da? Hor, badago duda bat, zalantza bat, nola aurkestuko diran e, eh, talde independentista mm, danak, ez Alde batetik daukagu eskerra, beste batetik alderdi demokrata, eh, beste batetik kup delakoa, eta independientziak, de, partien, demokratak ere bai, demokratak, partidu txiki bat, eta bar, ez da, partidu txiki batzuk, ez? Mes, em, sozialismoaren aldeko mugimendua, ex-pes partidu sozialistakoak, eta bar, ez da? hemen, eh, hemen eta bihar e, bitartean erabaki behar da koalizioa presentatu ala ez. E, eta hor daude guztiak buru eta buru belarri e, nola aurkeztuko diran. E, Buen dikan ez dakigu. Mm, batzuk esan dugu, komeni dala, alik eta indar e, gehien horiek batera joatea hauteskundetara, ba, eta ez bakarrik talde independentzia, baizik eta e, Podem, e, Kataluniako Podem edo Pode Podemosen alderdi horren buruzagi batzuekin batera, ezta? Alegia Horiek ez eh, dute erabaki hartu beren baitaik presentatzea? Bueno, eh, hor, gertatu dana da, horko buruzagi nagusia da Albano Dante Fatxin. Hau da, Argentinako zera tipo bat, nahiko harrakastatxua eh, zan edo jendearen gan biziki interesa eta biziki Eh, jarraipena sortzen duen eh, buruzagia. E, gaur, gaur arte egonda Podemos horren barruan, e, Kataluniako erakundean, eta gaur bertan iragarri du, badijoala, zeren, badiletikan inposatu nahi zioten zera, e, koalizioa e, Barcelona, e, Katalunian komu, hau da, garai bateko komunistekin batera. Eta bera etzen, etzen adoz, berak uste zuen, hemen e, eh, koalizio mm, eh, zabal bat egin behar zela, haizu zen ere, ba, oso transversala, alik eta transversalena, bilduaz bere baitan, ba, bueno, ba, eh, Madrileko gobernuaren kontra ari diren talde guztiak, ez da, ez independentistak eta gero e, Espainia Federal bat defendatzen dutenak, baina e, prozeso konstituyente bat defendatuz. Ikusi eta dugu... republika, noski, ez Kataluniako republika. Bai, bai. Eta ikusi dugu ere, Kataluniako sozialista alderdian ere, zati dura zonbait, edo karguden bai. zonbait, eta autetxi zonbait, eh, usten dutela alderdia? No, numerikoki, eh, erbada txikia, baina kalidade aldetik eh, oso nabarmena, zeren pentsazazu, eh, tarrasako alkateak eh, bere dimisioa aurkeztu duela, eh, ora, ziudade... Eh, tamaina hundiko ziudadea da, eh? Tarrasa, eh? Tarrasa zabadei bezala. Horun, e, eh, komarka baten, bai ez deitzen den komarka edo eskualde horretan, ba, bueno, ba, dimisioak eh, etorri dira, dimisio nabarmenak, eta beran egun ere, Madileko zera, Madilen eh, urte asko, segundako e, zera, e, egondako kargua izan eh, diputatu izandako emakume bat eta bar eta gero lehen ministro zena joan maio, beraz, e, eh, pizkana pizkanaka, ikusten ari gara, ba, sozialista alderritik, badi zela batez ere, ez daudela bat ere adoz, e, eh, madiletik imposatu e, nahi izan duten, zera, e, konstituzioko artikulu hori, ez da, egun da berroita amabos famatua zeinaren arabera, ba, hemengo, hemengo parlamentua bertan bera utzi da, disolbatu inda, hemengo gobernua <laughs> ez bakarrik e, bere ba, bekarrutik endu, baizik eta gartzelara eramanak, eta bar, eta bar, eta bar, ez orduan, be, baitan, e, uste dute momentu honetan austura hori oso nabarmena dela. Hora, beraz, egoera aldatu dela, eh, politikoki ere eh, mugimenduak agertzen dira. Eh, Randozun bezala funtsian, eh, Mikel, eta eh, bai ez tatu dauku, gorkak agertu den berri ere, Podemosen ere ikus molde ezberdinak eh, agertzen direla. Mm. Eh, bon, eh, aldaketa horiek... Zerbait tekarriko dute hor, hauteskunde horietan abenduaren oita batean? Be, zer, zerbait eh, aldatzen baldin bada hauteskunde horietan, alde hortatik etorri beharko liratek, litzateke, nire mhm. ustez. Mm -hmm. eh? Be, ikusten dute, ba, nik ikusten dut nire ustea palean, eh? Be, zera, eh, oso ondo, bueno, eh, agian pixka bat inusienti izango naiz, baina oso ondo, e, jorratu dutela lana bai eh, herriaren aldetik herri eh, mugimenduaren aldetik eta baita gobernuaren aldetik gobernu katalana sari naiz eh? esan dutenean beti azpimarratu dutenean oso herri anitza dela Katalunia e, izkuntzaskotakua eta nahi dutela izan ba, e, zera, mm, izkuntza eta e, zendimendu guztien e, da eta hori baino Gero eh, sea, beste aldetik, Katalunia nazionalista ez den aldetik, ikusten da pixka bat, edo baita eh, espainol telebisten aldetik, eta hori, espimarratzen da oso en, eh, identitate arrazoi hori, ez? Eta nik uste dut baldin badago etorkizun bat, et, etorri beharko litzatekela e, e, Errepublika Katalanaren Katalanarentzat, ba justuki ba transbertsalitate hortatik, ez? Nazionalismo hortatik beharko litzatekela lerratu, ezea, demokraziaren aldarrikapenaren aldera eta eh, eh, errepublikaren aldarrikapenaren kapenaren aldera. Eta pixka bat uste dut Podemosen gertatu den hori, hori izan dela. Eh? Pixka bat eh, ba, badagoela Podemosen barruan edo Podemosen e, sentimendua sustengatzen duten jendearen artean, ba, jende asko... Ba, ez zena independentista edo nazionalista, ez zela nazionalista, berez, baino, e, ze, zea, urbil sentitzen direna e, kausa honekin, ba, inzuzen ere, ba, injustoa delako, eta demokraziaren kontrakoa eta e, argudio horietatik nik uste dut izan daitekela gero autoeskundeetan agian zerbait. E, edo hori espero, <laughs> espero dut. <laughs> Hordion, eh, eskunde horiek eh, nola iraganen diren eta zer emaren dute mistan dena berriz aipatuko dugu, istantian gurekin izanen diren eh, beste bigomitekin, anartian Europaren isiltasuna aipatu dugu, eta Gerard Honesta uh, izan da ere Europako parlamentuko president ordea, hordion, uh, reiten alduzu, uh, ea, Eh, hor iardokitzerik ez izaitia Europatik eta argitzeko ote den, est-ce qu'il est justement qu'il n'y ait pas de réaction de, euh, de, de l'Europe, en fait, des structures de l'Europe Ça ne m'étonne pas trop parce que euh, l'Europe est tout sauf une entité neutre. Vous savez, regardez le, ce qu'on appelle le triangle institutionnel, le Conseil, le Parlement et la Commission européenne. Le Conseil, c'est M. Donald Tusk, qui est membre du Parti populaire européen, c'est-à-dire le parti de M. Le président du Parlement européen, M. Tajani, est membre du Parti européen, donc le Parti populaire européen, donc le parti de Michel Rajoy, et M. Juncker était même le candidat à ce poste à la présidence de la Commission, désigné par le Parti populaire européen avec le soutien actif de M. Rajoy. Donc ils protègent, ils protègent leur boutique. Donc il ne faut pas s'étonner que ces gens-là ne soient pas très actifs pour euh, simplement faire valoir les droits fondamentaux de l'Union européenne qui précisent en toutes lettres que le droit d'opinion le droit d'expression sont sacrés. Or, ils ont été bafoués très très largement, très très largement avant le référendum du 1er octobre, et je ne vous parle pas depuis, à travers les emprisonnements. Peut-il y avoir une évolution, justement, de cette situation au sein de l'Europe Alors, pour moi, le rendez-vous euh, clé, c'est bien évidemment le 21 décembre. Parce que ce que disent les Catalans, et je les rejoins en tout point, c'est qu'ils disent qu'ils veulent que tout le peuple catalan euh, avec toutes les opinions diverses et qui sont respectables, soit le même jour autour de la même urne. C'est-à-dire que pour une fois, enfin, on sorte du poker menteur de cette majorité silencieuse dont tous les camps se réclament. la seule façon, en tant que démocrate, une fois de plus, de savoir ce que veut la majorité silencieuse, ben, c'est encore de lui, tendre, de, de la parole. Et pour euh, qu'elle prenne la parole, je ne connais pas d'autre moyen que les urnes. Avec un risque, avec un risque. Et M. Rajoy euh, joue un jeu dangereux, mais il le joue bien il empêche une partie de ses opposants de se rendre aux urnes. D'abord en les menaçant, pour certains même les leaders en les emprisonnant, en faisant de la provocation. Vous comprenez bien que la partie la plus extrémiste des catalanistes, je pense notamment à la coupe, euh, qui euh, ne supporte pas que Madrid dicte ses ordres, puisque Madrid, vous savez, a détruit l'autonomie euh, catalogne à travers le fameux article 155 qui prive Barcelone de tout droit, c'est la première fois depuis Franco que ça arrive, c'est pas rien, hein, dans la fichée catalane, c'est pas rien. Eh bien, les, les, la frange la plus, la plus décidée des indépendantistes appelle, pour l'instant, alors je vous parle, à boycotter le, le scrutin. Donc si, ce, si, aux urnes du 21 ne va que les gens qui sont euh, favorables à M. Rajoy, que voudra que vaudra le Parlement sorti des urnes Moi, j'appelle vraiment à ce que toutes les composantes se rendent aux urnes, et là, on verra, on verra. Mais une fois de plus, au-delà de ce 21 décembre, c'est comment sera accepté le résultat. Vous avez M. Puigdemont qui, très clairement, depuis la Belgique, où il est malheureusement euh, réduit à l'exil, annonce que lui, quel que soit le résultat, il le reconnaîtra, en bon démocrate. Mais du côté euh, du Parti Populaire espagnol, le parti de M. Rajoy, vous avez le vice-président du Sénat, qui annonce que si le résultat n'est pas conforme à ce qu'il veut, c'est-à-dire que les indépendantistes soient balayés, eh bien, ils remettront l'article 155 et ils reprendront à nouveau la, Catalogne en main, quitte à faire voter, voter, voter, jusqu'à ce que ce soit eux qui gagnent. Franchement, là, ça pose problème. Je pense que tout peut être encore sous contrôle parce que les Catalans ont montré qu'ils étaient extrêmement non-violents et avec un très fort esprit civique jusqu'au 21 décembre. Mais si le 21 décembre, ce que je souhaite, tout le peuple catalan, finalement, se rend aux urnes c'est à nouveau le camp de la République qui gagne. Si les perdants ne respectent pas le scrutin, alors là, j'espère, pour le coup, que l'Europe va bouger. Parce que est-ce qu'on imagine que l'Europe ne dirait rien si en Pologne, si en Hongrie, les, dirigeants emprisonnaient leurs opposants et ne, et ne respectaient pas les verdicts des urnes Pour l'instant, on en est là. Atando le 21 dezambo, le 21 dezambo, po moa, ez indatek. Horra, beraz, eh, Gerard Honestak, eh, erraiten eh, zaukuna, Oksitaniako, beraz, parlamentutik, eta denak espektatiban, biztan dena, ikusteko, ia nola pastuko diren hauteskunde horiek, kanpaina kampaina bera, eta anartian, jendiak oraino deituak dira hauzite eta ia beste preson ere izanen den ikusiko. eta gurekin dugu, izaskun Bilbao, ordeon, arratsaldeon izaskun? Bai, erratzaleon guzti hoi. Ah, biziki ongi, entzuten zitugu. Orduan, bai, eh, han e, Bruxelatik beraza. Bai, Bruxelatik, bai. Eta orduan, ari ginen ikusten, eh, Freseski, Europako, edo Europa, Europaren isiltasun alde batetik, edo, edo ere, uh, hor, estaduen sustengoa, hor, estaduek, estaduak sustengatzen, hori ere gertatzen dela, zuk zure ingurian eta eh, hori e, senditzen duzia, hor, eta ez da bada horretan e, zu eurodiputatua izanki, preseski, eh, zure inguruan ikusten duzu hor tendentzia nagusia dela espainol estaduaren alde egitea edo e, ari dira Europarlamentuan ere pixka bat entzuten eta entzatzen ulertzia zer gertatzen ari den. Nik uste dut eh, hemen e, alde bi daudela eta plano desbardin bi daudela. Eta azalduko dut argitagarri. Urriaren bateko irudiak ikusi ondoren, urriaren bian ez da izan gendun Europako legiltzarrean. Eta han hitza hartu zuten diputatu gehienak egon ziran mesu argi bat bota zituen. Basan, violentziaren irudi hoiek bueno, ez eskorrak direla eta onartu ezinak eta desproporzionatuak, ikusten zalakon alde batetik jendea bakean kalean, eta bestetik Espainiako polizia jentearen kontra. Bestetik, legea, legetik eh, kanpo, eh, Espainiako edo Kataluniako eh, gobernuak egindakoa, legetik kanpo ezin dala ezarregin. Baina kasu honetan, legea bera ere ez dala neiko konflikto politiko hau konpontzeko eta derrigorrezkoa zala elkarrizketa, eztabaida, negoziakita bat eta akordio bat. Legebiltzarrean nagusi izan zen mesua eta eztabaida diputatu guztien artean hori izan zen. Eta bestetik ikusten dugu begira, e, Tajani bera, Legebiltzarreko presidenteak ere, Idurudi horrek ikusi ondoren, argi eta garbi izan zuen derrigorrezkoa da zala elkarrizketa bat egitea. Pasasi deben astebete, eh? Eta urrengo bilkuran, orain dela amabostegun, Europako instituzioak hau da. Juncker jauna, batzordeko presidentea, Tusk jauna, kontzeluko presidentea, eta legebiltzarreko presidentea, bera ere, bat egon ziran sustengoa ematen Espainiako gobernuari. Eta hau, egia da, izan zala, ba, Espainiako erregiaren mesuaren ostean. Beraz, guk defendatu izan duguna ez orain kasua iritsi delakon. Orain dala ja aurreko legealditik e, interrurupo baten eta aspaldian aipatu izan dugu e, beste elkarrizketa baten ere, bagaude lanean intergrupo baten. Hizkuntza e, gutzituen eta horrelako errealitate politiko desberdinen egoera zeindan ikusteko Europa mailan. Eta aurreko legealdian, beraz, orain dela lau urte baino gehiago, Estrasburgoko e, e manifesto bat onartu gendun. Eta bertan asaltzen gendun, onelako gaiak Europako arazoa direla. Eta pentsatzen dutenak ezet, ikusiko dutela denborarekin nola Europako arazoa bihurtuko dan. Eta kasu horretarako estatu batek erantzun politikorik ez daukanean, eta arazo bihurtzen danean, Europan derrigorrezko lege bat, binkulantea derrigorrezkoa onartu behar gendula, horrelako arazoak konpontzeko. Beraz, guk aspalditik defendatu izan dugu, Europak sartu egin behar dela. Zoritzarrez, zer ikusten dugu orain, Europako instituzioak bat egiten dutela, Espainiako gobernuarekin. Baina, e, honetan gertatutakoarekin, kartzelaratu e, e, gobernua, e, bertan bera utzi legebiltzar bat, hori ja, ikusi izan dugu, eta Puzdemon hemen egonda ere, ikusi izan dugu ahotz desbardinak esaten behar bada, hau gehiagira. Orduan, hasi da beste movimentu bat, baina momentuz instituzioak ez dabe e, beste ezer, desbardinik esaten. Gaur bertan, egonda, e, atzo bertan, bibina arredin, izan zen justiziako komisaria. Eta berak ere, bera ere, kritika saldu da, eta alderdi popularreko e, taldean dago Europako lehiltzarrean. Beraz, gutzika gutzika, apurka apurka, hasi dira ahoz batzuk esaten hori ez da posible. Eta gero, hemen ikusten dugu, adibidez, Hungrian zerbait gertatzen danean, eta ez izan dugu, adibidez, dago unibertsitate pribatu bat soroz pertsonaren eh, unibertsitatea, eta ez izan gendun. Hemen, ba, Hungriako gobernuak nahi duelakon unibertsitate hori basarratu, aukerarik eh, ez dio emango, hemendik aurrera. Eta hemen ez izan da, esan ez, bueno, defendatu egin behar dala unibertsitate publikoak eta pribatuak Hungrian. Eta hemen kartzelaratu egin dira, kontzeileri batzuk. Osa, presidentea dago kanpoan, botere guztiak endu solakon. Legebiltzarra jendeak aukeratu duena bere botoarekin eta bere borondarekin. Osa, zuk desegin egin duzu. Eta Europak ez dago ezarra zango? hori guretzako onartu ezina da. Ordion izaskun, gauzak eh, ari direla aldatzen, fiska bat, duri du, eh? gaiten duzunaren arabera, hor jendeak ari dira gogoetak egiten, nahiz eta mementuan eh, egitura nagusien buruan direnak eta sustengua emaiten duten eh, ragoi, baina beraz, ala ere beste egituretan, hor, ari da beste iritzi zonbait ere garatzen. E, gauza bat, e, eunta berrogitama bost garen artikulua dela eta hor konstituzioa konstituzioaren eh, beraz, egunta eh, berroita artikuluaren ondorioz dira, aipatzen zinituen gauzak eran nahi du gobernuak eh, desegin, baita ere, orko kideak preso ezari eta euro agindupian ezari. Eh, erakutsi duzu funtsian eh, sustengua Kataluniako gobernuari hor eta Katalunian berian, baina ez duzu parte hartu manifestaldian hor Bilbon izan dena den, den hortan. Zergatikote bi eh, jokamolde horieka? Bueno, ez guk eh, ez orain, hasieratik eta beti harreman onak izan dugu eh, Kataloniarekin, bere gobernuarekin eta eh, bertako alderdi politikoekin. Eh, guk mm, joan dan eh, ostiralean arratzaldean izan gendun asanblada nagusia, alderdiaren asamblea nagusia Bilbon, eta e, eh, asamblea da zi aurretik egin genuen hor konzentrazio bat, amar minutuko konzentrazio bat Bilbon. Nik uste dut, eh, gure presidenteak, Andoni Hortuzarrek argi eta garbi esan duela asteburu honetan zergatik ez dugun onartu, ze azken baten eh, bilduk nahi izan duena da e, berak antolatu, bera gonbidatu, beran modura eta bere erara egin gauzak, eta zu nahi manifestazio baten, edo bardin da, zurekin norbaitek batera gauzak egitea, lehenengo momentutik esaten diozu, bueno, prestatuko dugu hau, egingo dugu hau, nola ikusten dozu, nola egingo dugu. Gonbidatzen zaituenean, barri dago, borondatea, ez dela e, elkarrekin e, egiteko. Beraz, e, ez da behar manifestaldi horretara e, eh, zoatea jakiteko gu horre lehenengo momentutik, egon gara E, azaroaren behatzean e, egin zan e, referendunan, e, ia urte parebi, nego nintzen observazio horretan, e, referenduna egindanean e, Kataluniaren Euskadi Burubatzarreko e, ordezkaritzak han izan ziran, egon gara konzentrazioetan, egon gara e, elkarlana egiten eta hor bitartekari lanak ere, buru belarri lendakaria ibilida, jente guztia dakin moduan, presidentea, alderriko presidentea horri bilida buru belarri eh, bitartekari lanak egiten, eta e, eh, urrengo e, eh, larun batean ere, e, Kataluniara, ba, ordezkaritza bat, Eusko Alderdi Jeltzaren ordezkaritza bat joango da, eurek omniunek konbokatu duen manifestaldia. Beraz, gure, gure mm, laguntza eta gure elkartasuna Kataluniakiko, Eurek eskatu digutenean eta haiek konbokatutako manifestazio guztietan, eta eurek eskatuta anegon gara bertan. Bilduk bere jokoa egin dau. Eta, bueno, nik uste askatasun osoz, Eta gaina, nik uste dut, zintzotasun ez ere esan behar dela, ez da izan gure guztokoa nola egin duzuen gauze, bera guk ez dugu zure jokoan sartuko. Gu ez gara zure jokoan sartuko. Orduan, izaskun ez, ez dut eh, eh, ez, ez ditut mozten, behizik eta badugu beste gomita bat ere eneko handu eza, beraz, gipuzkoako sozialisten eh, burua gurekin dugu, egoiten altzira gurekin bos minutuz oraino eta elgarrizketa moduan segitzeko, eneko handu eza, Bai, orduan eta ari gira Kataluniako egoeraz eh, mintzatzen, eta orai beraz sartu, sartu alizantzira gurekin konexioan. E, bon, lehen gauza, e, komentatzen ginuena, azkenik izaskunekin, egun taberro goita ama bosgarren artikulu hori. Zuek beraz boskatu duzue sozialistek eta PPkoekin e, eta hori da beraz gauzatu eta obratu. E, nol, momentu batean dudaku zeukan dituzue, prezeski horren sustengatzen zergatik eh, argiki joan ziste horren alde eta beraz ondorioz uh, Kataluniako gobernukideen eta preson degiratzearen alde. Bueno, eh, gure ustez, e, funtzeskua zan, e, Kataluniak hautezkundeak e, eotia, eta gainera e, horiek berme guztiekin e, eitia, beraz guk, egun da berroita garren artikulu hori e, aplikat, hobetzeko aldekuak izan gara, e, bai, baina ezinbestekoa e, esan e, horren ondorioz auteskundiak e, eotia guretako artikulu hori ez da soluzioa, baizik eta erraminta bat E, ba, hoiek gauzatzeko eta hautezkunde hoien e, ondorioz e, bai, e, maitza bat euki, alabai bestea, ba, panorama politiko berri bat sortu eta hortik aurrera elkarrizetaren bidez ba, alternatibak eta soluzioak e, aurkitzeko aukeria e, eukitia, ez da? Baina ba, hauteskunde, bakatu, bakatu hauteskunde huriek e, baldintza normaletan e, iragaiten dira preseski oposizioko batzu presondegian ezartzen direlarik? Bueno, e, nik argi eta garbi daukat legetik kanpo zeo zer egiten badezu, ba, bueno, epaitegien aurrera, eh, aurrean eh, jarri behartzela, zarela, baina argi eta garbi daukat e, politika e, ba, judizializatu eskero ba, irten bideak ere ez direla sortzen, hau ze da, e, arazo politikoak politikaren bidez ba, e, konpondu behar dira eta ez justiziaren bidez, baina hor ilegaltasun bat e, egon da eta horri aurre e, egin behar zaio. E, eta nik uste dut e, horrekin argi eta garbi lagadotela gure, gure posizioa, ez da? Beraz, hemendik aurrera politika, ez Eta politikaren bitartez, alternatibak, elkarrizketak eta ezberdinen arteko akordioak aurkitu behar dira. Ez da beste irten biderik, hori da irten biderik bakarra. Politika, elkarrizketa eta ezberdinen arteko akordioa. Ezergatik zergatik sartzen da hor dion justizia hor? Bueno, mm. ba, lehen esan dudan moduan hor ilegaltasun bat e, eontzan. eta, bueno, ba, e, ados egon gaitezke ala ez zelan egin diren e, gauzak, baina e, legaltasunaren kanpo zehozer egiten badezu, ba, epaitegi baten aurrean jarri beharko zea. Gero, e, epaitegiak hartzen daben e, erabakiagaz nik e, ez dot SBS esango, nik beti esaten dot, bai alde batera joan, alabai beste aldera joan, nik beti errespeto osoz hartzen ditut e, epaitegien erabakisak, ezta? Baina, e, lehen esan dudal moduan, e, epaitegien bidea Kataluniako, e, arazoa konpontzeko ba, ez daka leku haundirik hortan politika behar da, elkarrizketa behar da, eta e, zintzotasuna behar da alderdi guztien partetik. Izaskun, izaskun Bilbao, beraz, egoera konpontzeko aterabide politikoa behar dela dio enekok, ados eh, horrek ilan, uste dut denak ados, eh, benan da, bidian sartzen delarik delarik euntaberroita mabosgarren artikulua, horrek usten du prezeski aterabide politikoari ate bat? Bueno, guk eh, hasieratik eh, eh, nik aipatutako eh, eh, bitartekari lan ahorretan ere ez dugu besterik eskatu elkarrizketa baino eta ez da posible izan azkenen eh, ba, Kataluniako eta Espainiako gobernoaren artean ba, mutur honetaraino iritzi baino lehen ez eta hori ez da esan posible. Baina egia da eunda berrogeta hainbeste aipatzen dan eunda berrogeta amabost artikuloa e, egia da, ez, dau, ez daukala presidenteri, baina nik e, ez dut nire hitzak erabiliko. E, erabiliko dut, pere, pere rollo, nik gente e, jente guztientzako esaguna dela, e, oso ondo ezagutzen duela konstituzionala, oda, e, ba, Sevillako Unibertsitatean katedratikoa, eta zeregin handia izan duela, aspaldiko urtetan, eta, e, bueno, demokrazia sortu zanean ere, e, ba, konstituzionalista bezala. Eta honek berak esan zuen, hau aplikatu baino lehen. Ez daukagu presidenterik, ez dakigu nola aplikatuko dan, baina egun da berro bosgarren artikula inondik inora ezin da aplikatu, azkamaten presidente bat kentzeko eta presidentearen eta gero legeltzarra bertan bera utzeko ze hori kompetentzia beti geldetu behar da e, eh, lendakariaren Kataluniako presidentearen edo lendakariaren eskuetan. Bueno, ikusi izan dugu, azkenean argudio legalak, ez, eh, hemen eh, gauza da argudio legal zeintzu diran, eta argudio legalak banan-banan ikusten badoguz, ba, egia esan ez dago, ez dago nondik hartu argudio bat bakarrik. Azteko esaten dabe, eske rebelio gehiagoa egonda eta sedizioa eta bueno, azkenean sozialista batek aurkeztu zuen e, emendakin bat esan ez, eh, azkenean delito horrek egoteko derrigorrez violentzia egon behar dela. Nik takidanez eta guztiok ikusitako moduan, e, Kataluniako gobernuak ez du violentzarik inondik inora erabili. Gero kartzela datu, esan ez, bueno, dagola fugaren arriskua, da esaten duzu, bueno, nola izango izan daiteke fugaren arriskoa borondatez aurkeztu badira danak tribunalaren aurrean E, bueno, e, frogak e, e, apurtuko dituzte edo desagertu erain egingo dute, baina nola, e, azkenean ez badaukete aukerarik euren bulegoetara joateko eta zue badakizue e, non dauden, e, rebelion eta kartzelara, e, zu, violentziarek ez da egon, eta hori sozialista batek aurkeztu zuen emendakina. Orduan, iristen, o egiten badugu analiz juridiko bat nola egin deran gauzak, fiskalaren akusizioa eta juezaren e, erabakia, o hemen ez dago inor juridikoki eh, e, legeak e, ezagutzen duen pertsona batek defendatzeko mua. Beraz, gu ez gaude e, aplikazio honen e, alde ikusten dugulakon gobernu osoa kartzelaratzea. Azken baten, Puzdemon eta besteak hemen daudelakon, bestela kartzelan egon golitzatek ez. Lego hitzara, desegin. Bueno, guk uste dugu desproporzio badala egindan eh, aplikazio eh, hori, Eta ikusiko dugu, e, ba, Belgikako eh, tribunalak ere esarrezaten duten, ez? Ados, bai hori ikusiko dugu, hori amazazpian beraz eh, deitua baitira eta Belgikara, Belgikako beraz judien haintzin erat, pistemont eta beste lauak. Eneko eza eta izaskun bieri galdera bera, e, abentuaren ogoita batian, hauteskunde hurietan independentistek irabazten balima dute. E, prest agertzen e, ziste, beraz onartzea hor hauteskundek erakutsitakoa? eta eh, sozialisten aldetik eneko lehenik? Hombre, e, noski baietz, eta hortik aurrera, lehen esan duan moduan, naiz eh, emaitza bat euki, alabestea euki, hor elkarrizketa bat hasi e, behar da, batez be, bi gobernuen aldetik, bai Madrilen gobernutik, eta bai Kataluniako gobernutik, eta hortik aurrera elkarrizketaren bidez, ba, alternatiba sortu behar da eta ezberdinen, arto, akordi, ezberdinen arteko akordio bat eh, sortu, sortu behar da. Guk hori argi eta garbi daukagu. Mila esker, bai, bai. eneko, izaskun? Ah, bai, parkatu, ez, eh, bai. <laughs> egia da, hogeita batean eh, hauteskunde batzuk daude, baina egia da, jentea eta e, alderdi politika goberno bat e, kartzela datute daudenean, egia da baita, ez dala egoerarik onena hauteskunde batzuk egoteko, baina, bueno, espero dut, e, hauteskunde horretan emaitzak eh, onartzea, ez dago beste aukerarik, eta ia momentu horretatik aurrera normalizazio apur bat eh, iristen bada, eta nik espero dut, kartzelatute dago zen pertsonak ere, lehen bai lehen kanpora e, irdetea, ataratzea, eta behar dan mudoko kanpaina bat egitea. Mil esker jazteko, zuek bieri, eh, eneko handueza eta beraz eh, Gipuzkoako sozialisten murua eta izaskun Bilbao, PNU-eko eurodiputatua, e, segituko dugu eta burratuko dugu gure mankizuna, itza emanez Gilles Simeoni Korsikako presidentari, orduan, e, bon, hautezkunde horiek iragan behar direla eta e, hor egia da, Frantzian ere izan dira, hainbat beraz komentario, hainbat galde, bai komunikabidetan, baita ere politikoa, politika jenden artian eta iduri luke frantziaren aldetik hor Katalunen gertatzen dena hartzen dela pixka bat eh, reiteko hainitz entzun dugu hori e, be, heldu da Kataluniatik eta arazua heldu da azkenean autonomiak direlakotz. E, eh, zote dea olako zerbait ere agertzen e, Korsikako autonomiaren zat hori galdegin diogu zili. Oui, oui, et puis même la situation politique globale, nous, euh, on le ressent clairement ici en Corse, où euh, ce qui se passe euh, en Catalogne euh, est instrumentalisé par les adversaires politiques du nationalisme corse, et ce d'autant mieux que nous sommes en période électorale, puisque, comme vous le savez, il va y avoir une élection territoriale très importante les 3 et 10 décembre prochains. Et donc nos adversaires euh, agitent cet épouvantail euh, de, de la peur, d'une indépendance mécanique, d'une fracture euh, au sein de, la société corse, ce à quoi nous répondons très tranquillement que les situations catalanes et corse sont très différentes au plan économique, au plan démographique et même au plan institutionnel, et, qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir de scénario à la catalane en Corse. Nous sommes dans une démarche d'émancipation, de construction de, de notre île, euh, de développement économique, social, culturel, de revendication également de beaucoup plus de compétences au plan institutionnel, et, et que le, vous savez que le, le euh, la coalition Péragourse est actuellement euh, aux responsabilités en Corse, qui est coalition qui regroupe les autonomistes et les nationalistes s'est prononcée clairement en faveur d'un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, c'est-à-dire la demande dans les trois ans à venir eh bien de, la mise en place d'un statut dans lequel il y aurait une véritable compétence législative qui serait reconnue à la Corse, euh, tandis que les pouvoirs régaliens resteraient euh, de la compétence de l'État. Donc ça, ce sont les objectifs que nous nous fixons, ce sont des objectifs que nous défendons bien évidemment de façon démocratique, et donc le scénario de la peur qui est développé par tous les conservateurs de gauche et de droite ne peut pas, à mon avis, euh, résister à l'examen, mais il y a cette tentative d'instrumentalisation et je pense que de façon générale, on pose mal le problème. Euh, ce n'est pas parce qu'une constitution interdit de reconnaître un peuple qu'un peuple n'existe pas. Euh, il faut prendre les choses dans un sens radicalement différent. Lorsqu'un peuple existe et qu'une constitution ne permet pas de le reconnaître, c'est la constitution qui doit évoluer. Alors on va voir quelle va être l'évolution justement de la situation en Catalogne. Un élément déterminant ce sera les élections du 21 décembre évidemment. À la suite de ces élections, si, jamais les indépendantistes euh, sont majoritaires, est-ce qu'il n'y a pas justement une possibilité d'évolution positive en Europe Je l'espère. Hein. Ce qui est certain, c'est que ces élections sont importantes, mais que euh, l'État espagnol a, créé les conditions objectives pour que euh, le, scrutin ne puisse pas euh, se dérouler dans des conditions équitables entre tous les candidats, puisque la, la, la, famille indépendantiste euh, voit ses, ses, principaux dirigeants en exil ou incarcérés, et que donc défendre ses idées dans, dans, ce contexte, cela va être extrêmement difficile. Si le choix qui est fait par les responsables catalans euh, et de se présenter aux élections. Je pense qu'ils euh, pourront compter sur le soutien d'une majorité euh, de leur peuple et si tel est le cas, cela confortera la force politique et la légitimité de la démarche et à mon avis, derrière, Madrid n'aura pas d'autre choix que d'accepter la discussion politique. Hora, beraz, jiltzime honik egiten zaukuna, milesker, beraz, eh, korsikatik eh, zure iritziare emaiteagatik eh, eta Mikel bururatzeko zure iritzia ere, hor, hauteskundeak direla, hauteskunde ez normalak, mm-hmm. egia baldintza horietan, ze esperantza duzu? Be, normalean eta ose, aurrikustaren aurrikusten denaren arabera oso parte hartze e, haundia hondia izango dela. Horrek esan nahi du ba, eh jende konservadorearen aldetik ez bakarrik e, be, e, esan nahi dut eskubiko jendea, baizik eta baita parti sozialistako jendearen aldetik mugituko dela jendea, konservatu nahi duena eta beldur ekonomikoa duen jendea mugituko dela. E, orduan horrek esan nahi du ba, alde hortatik igoko direla, gu gutxienez hori aurre ikusten dela eta baita beste aldetik ere ba e, independentismoaren aldetik bere oinarri sendoa baduela eta edatu beharko litzatekeela ba pixka bat ba, demokraziaren e, defentsan ba, ba, mugitzen e, e, ez den jendea normalean eta olako egoera bortitza ba-, baten aurrean mugituko litzatekena ez eta orduan horri gongo da leia, pixka bat, eh, mhm. eh, mm -hmm. oso satitua, e, baino espero desagun e, eh, ba, e, ba, pixka bat demokraziaren aldekoak irabaztea e, saia izango dela e, irabazten baldin bada ere saia izango da errepresioa jarrituko duela izaten saia espero dugu Europaren aldetik pixka bat e, elkarrizketaren aldekoa eta erreferendum legal baten aldekoa egitea eta hori da pixka bat e, zea aurre ikusten du da bai, bai. bai. Milesker beraz Mikel, azteko, zure iritzia emaitiagatik. Milesker uh, uh, emankizun hortan parte hartu duten guzieri ere. Izaskun Bilbao, Eneko Anduesa, Gerard Honesta Oksitaniatik, Jitzimeunik Orsikatik, Lionri Daura uh, eh, Perpignanetik, Gorka Knor Bartzelonatik, eta gure laguntzen ere izan aden eh, Jose Luis Aizpuru eta gure teknikareia bizta dena, Pampi, izan du frangolana. <laughs> Hala, mil esker entzuleak eta beste aldi bat arte aipatuko dugu oraino Katalunia ondoko aste eta hilabetetan. etorriak entzule. Gaur azaroak sei egun bete dituen honetan, eguneko